वॻा छहें महीने मोकिलींदा था मुस्लमाननि जे यमुन मथां सिर्फ़ु इन जे लाइ त असां तव्हां सां सलो कयो आहे हाणे नुबूअ जो जेको पैगाम आहे असां तव्हांजो उहो ॿुधोसीं पर तव्हांजी कुवत खे वञूं था तव्हांजे असां हुकूमत खे वञूं था हिकमत खे कीअं थियो बहराल इहे ज़िमी थिया जॾहिं हज़रत जाफ़र त वियो आहे ए बी सी में त उते हेॾो अबूज वारनि माण्हू मोकिलिया की वञी हिन बादशाह सां मिलियो चवनि त हिते फितरे माण्हू पैदा थिया आहिनि हिकिड़ो हिननि जो लॻो जी दावा थो करे असां हिननि खे भॼाए कढियो आहे तव्हांजे मुल्क में फितरो कंदा तंहिं करे ई अथव असां तव्हांखे खाई उहो माण्हू जॾहिं बादशाह बादशाह हिन घुरायो की कहिड़ा हिन माण्हू हज़र जाफ़र हुजे हिन माण्हू जाफ़र तमामु ज़मीन शकिल जो सुहिणो हो हुनजी शकिल लाइ चहिरो न बि सलाह चहिरे वांगुरु हूंदो हो सलाह कंहिंखे न ऐं क़ुर शरीफ़ अॼु पढ़ंदो तमामु न बि साईं क़ुर सिखियलु हो नौजवान थियो बादशाह आहिनि चयो त तव्हां वटि तव्हांजे ख़िलाफ़ु हिन शिकायत आंदी आहे कीअं साईं असांजे ख़िलाफ़ शिकायत आंदी आहे कीअं बाक़ी आहे असां वटि दली पैदा थियो आहे कीअं तव्हांखे छा थो चए कीअं तीअं ॿी छह ॿिए छा थो चए चए थो परहेज़गार थियो सचाई सां रहो अमन में रहो ग़रीबनि जी ख़िदमत करियो अलाह खे सजो करियो वैर खे सजो न करियो तकवा त हार सां रहो ख़ून न करियो कतल न करियो गारत न करियो जिना न करियो की भला को हुकुम नाज़म थियो अथसि नाज़ थी चए थो हिन मरियम सूरत खणी पढ़ी मरियम सूरत पढ़ी त हज़रत ईसा वरी बैत में कीअं परव थी ऐं वरी ज़कराम वारा ॿिया कयो वरी कलम वञी दरिया में विधऊं उहो फ़ैसिलो थियो सॼो ॿुधाई पियो मुस्लमान बि हुनखे जीअं तव्हां निकिरी वञे तव्हां पोइ वादी आहियो हिननि माण्हुनि जे लाइ तॾहिं त अलाह ताला हिन जी तारीफ़ करे त इहे केतिरा माण्हू चङा आहिनि नरम आहिनि न त ख़बर कोन्हे तंहिं करे वरी बि कंहिं हद ताईं तव्हां सां नरमीअ में इहे ई माण्हू वरी अची सघनि था لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ألا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون فإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فذلك جزاء المحسنين الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ॿी आयतूं नाज़िल थियूं आहिनि मुहाजरीन जे बारे में मुहाजरीन अवलीन हादसा जे तरफ़ हिजरत करण वारा सहाबत राम खे मके मुक़रर में इंतिहाई तंगी थो पाण फरमायूं त तव्हां हाणे हेॾे ज़मीन में पखिड़िजी वञो तकलीफ़ वई आहे घणी करे जेको नशा न सलाह सीरत गई परवानी की तरह शादी में कई न बिहा मलकन ला यो गुरा ज़िंदा हो अहद उते हिकिड़ो बादशाह ॾाढो तो भलो उते ज़ुल्म न थींदो आहे पोइ तव्हां हुते रहो जेसिताईं अलाह ताला तव्हां जमात साहिब जी हिजरत करे जेको ॿंजा खां बेरती कढी एबीसी हर शाह वारी बाद आहे असां मां नालो हूंदो असां मां मुल्क में रहिया हुनजे इलाइक़े में बादशाह खां छा कोन थी ॿिया माण्हू सां तव्हां अॼु पाबंदी कोन हूंदी अहिड़ियूं हिकिड़े मुल्क जा माण्हू ॿिए मुल्क में प्यारा आहिनि गुरबत मिस्ती मिस जो जहिड़ो हाल हुयो अयाल ॿार बचा के अकेला विया बहिराल पंहिंजे दीन जे बचाइण लाइ मुहाजर थी विया अलाह जे माण्हू विया पुल नजासी जे मुल्क में भले पाड़े में वञी करे रहिया तकलीफ़ लही वई हुते जेका हिते काकर हुनखे तकलीफ़ ॾींदा हुआ त भई असां मके वारनि खे इन त राहत न पहुती मुल्क छॾे विया त बि हिननि खे तबियत में सख़्ती अब्दुला बिन अबी रबिया ऐं अमर बिन आस जेको बाद में हली मुस्लमान थिए थो इन्हनि ॿिनि ॼणनि खे मोकिलियो त बाबा छा वञो वरी बादशाह वटि दरख़्वास्त करियो ऐं हिननि माण्हुनि जे ख़िलाफ़ कमु करियो बादशाह करे छॾियो ऐं हुननि इहा ॻाल्हि त तव्हांजे मुल्क में फसाद मचाइण आया आहिनि हदिया पादनि जी हिदायत में तव्हां वञो निकिरिजो जेको तव्हांजा ईसाई भला आहिनि उन्हनि जा हा उन्हनि सभिनी खे ॾेई ख़ुशि करे पोइ बादशाह सां ॾिसजो बादशाह सां प्यार अॻियां पेश करे असां हिकिड़े कम सां आया आहियूं तव्हां वटि हिकिड़ा माण्हू फलाणा फलाणा भॼी आया आहिनि असां चोथनि खे घुरायूं फैसलो कयूं जिन सां ॻाल्हाइण जी ज़रूरत न आहे हुकुम कयो असांखे पकड़ियो वञो हुन जीअं वञी वरी ज़ुल्म जो तख़्त पखी हुननि खे बणाई मक़सदु समझदार हो दबरो घुराई हुई हज़रत जाफ़र सां ॻाल्हाई हज़रत ॻाल्हायूं नंढी तालिम हज़र सॼी साईं जो नंढो भाउ हो ॻाल्हाई ॻाल्हायूं महाजन सां पोइ हुन गुफ़्तगु शुरू कयो पंहिंजे जाहिलीअ जो असां कुरैश में हिन क़िस्म जूं बुरियूं रस्मूं रस्मूं गंदियूं ज़ुल्म ब दाख़ला ॿुधायो त असां इहे कम आहियूं साईं पोइ असांजो रसूल पैदा थियो आहे जंहिंजो नालो आहे मोहम्मद अलाह पैगाम खणी असांखे इस्लाम सेखारियूं सुहिणा अखलाक सेखारियूं ख़ुदा सवेरे मूंखे बादशाह चयोसि ख़बर आहे तव्हांखे का अहिड़ी ॻाल्हि आहे जेका हुन ते नाज़िल थी आहे कुझु यादि छा नाज़िल थियो अथसि चओ था त अलाह जो कलाम सघंदो आहे जी पर विकारत समुंड आयल आहे हुन ॿी मेलनि जे औसाफ़ में सूरत मेले में ॻाल्हियूं आहिनि आयत पढ़ी परवे जॾहिं आयो असलाम अलाई यम वलिद हुओ यम अमूद मां उहा आई आहे जॾहिं इन ते आयो त बादशाह हुनजा जेके जा था सभु रोअण लॻा एतिरा रुना जो ॾाढियूं ॾाढियूं वीचारनि जी ॾिसी वई फसी कलाम उहो बि ॾाढी ॻाल्हि पिया अहिड़े सोहे अंदाज़ सां जो हुननि जे इंजील में बि अहिड़ी भली ॻाल्हि कान्हे का पोइ त हाणे तव्हां वञो के पर तव्हां जेके हॾिया असांजा आहिनि असां इन्हनि हदियनि जो अंदाज़ सम्झूं था मुसलमान सां दुश्मनी कुझु नरमी ऐं मुहबत वेझे थियण लाइ मोमिननि सां आहिनि हुन में केतिरा पिसीस आहिनि केतिरा रुबान आहिनि आलम रोमान चइबा बुज़ुर्ग त रहे सघे क़रान पाक ॿुधो अला ताला फरमाईंदासीं मां हुनजे लाइ रसूल जॾहिं ॿुधाऊं من रसूल ॾिसंदे पियो त अखियूं हुननि जी वाहनि खे विमा अरफ़ जो हुननि सम्झो यकून रब न अचनि पिया रब असांजा ईमान शिफत थोर सम्झनि नवाज़ जना असां अलाह जो हुकुम आयो पर तव्हांजो भाउ असां वफ़ात करे रहियो आहे सिखूं मदद नमाज़ जनाज़ ग़ाइब नवाज़ जनाग जी आदत इहे मौजात रसूल सलाह में दाख़िल आहे तंहिं करे हितां मौजात वञो शायदि न वठिबो आहे निमाज़ जनाज़े जे लाइ फिक हिन ते न निकिरंदी मौजात में फिक न निकिरंदी बसि मुसे मालाना लानो मिन बिल्लाह अमा जा अना मिन हक़ छो न ईमान आणियूं असां जॾहिं हक़ असां वटि आयो असां तवको था रखूं या ऐं युद्ध खलना रबना बलका बि सालियन सालियन सां अलाह असांखे गॾु करे असांजे आया तुंहिंजे इनकार कयो अला ताला जो हलाल हराम उहो पंहिंजे हदनि में महफ़ूज़ आहे जाइज़ नाजाइज़ रब ताला जे तरफ़ां नाज़ थिए थो जीअं अक़ीदे जे लिहाज़ खां इल्म जे लिहाज़ खां जीअं माकूलात मशरूबात जे लिहाज़ खां इंसान जी हिकिड़ी जिस्मानी ग़िज़ा आहे रुहानी ग़िज़ा रब ताला रुहानी ग़िज़ा ज़िक्र इलाही अक़ीदो तौहीद इहे रखिया आहिनि जिस्मानी ग़िज़ा खाधो पीतो माकुलात मशरूबात मनकुहात मलबूसात आहे तंहिं करे पंहिंजे मन माश जे इस्लाहात में अहिड़ो ध्यानु रखो त जीअं तव्हांजो महा आख़िरत ख़राबु न थिए माशियात में इंसानु पंहिंजी आख़िरत ख़राबु करे वेंदो आहे वॾो मसइलो इहो आहे त पंहिंजे तहसील रिस्क में तहसील रिस्क में उहे वसायल इख़्तियार कजनि जेके जाइज़ वसायल हुजनि नाजाइज़ वसायल हुजनि तंहिं करे पोइ जेतिरियूं ख़राब थी वियूं जेके माण्हू काई थो विझे नुक़सान करे उन्हनि खां परे थिए उन्हनि जे कमाइण में माण्हू ग़लती थो करे नाजाइज़ तरीक़े सां कमाई न आणे इहे इंसान जे दुनिया ऐं आख़िरत जे इस्लाह जो सबबु आहे उन इसरात खे जाइज़ तरीक़े सां एख़्तियारु कजे इसरा तकलीफ़ न हुजे माण्हू दुनिया जे मफ़ाद में वरक़ थी वञे ऐं उन में इंसान पंहिंजे असली आख़िर जे मक़सद खे विसारे वेहे इहे बि न करणु घुरिजे <clears throat> किसी शोबान हुननि जा जेके हुया ईसाइन जा उन्हनि तई बात खे छॾे ॾिनो हो ईअं बि न आहे करिणो वरी इहो बि ॾिनो नाजाइज़ जाइज़ जी परवाह न करणु सूद खोरी ईअं बि न रब ताला जिन खे हलाल कयो तिन खे हलाल हलाल कजे सम्झ हराम तिन खे हराम सम्झी जुदा शइ आहे त हर शइ नफ़्स घुरे माण्हू ॾींदो वञे बसि इन खां वधीक नाजाइज़ जो कोन्हे इहो हलाल में हिलत में नफ़्स जेतिरो घुरंदो वञे हुनखे ॾींदो वञिजे इन खां वधीक ॿियो नाजाइज़ अमल कोन्हे अलाह जेका हलाल शयूं हलाल त अलॻि जे मुंड सूरत में अलाह ताला वाइदे जे वफ़ाई जो बास इन तरह ज हाज़िर मज़मून जो पूरी तरह सां तालुक़ मां कबल सां थी वञे थो गुज़रियल रुख में यूद ऐं नसारा जे ख़ारनि जो बयानु हुयो हुन जो ख़ुलासो मतिलबु ॿ शयूं हुयूं यूदी लज़ात ऐं शावात दुनिया जे में मुतवज थियनि था ऐं हरामखोरी में उन्हनि जो इनमान आहे ऐं दीन में तफ़रीक़ मां उनमें क़द्रसि हुन दीनदाली रुहानीत में अची वञे जो दुनिया जा केतिरा कम जेके ज़रूरी बि छॾे वञे इहो न करणु घुरिजे हज़रत अब्दु उन खे शादी कराई न ॾींहं जो रोज़ार खे राजिन वाधो करे या शिकायत हज़रत साद रसूल सलाह ते पाण घुराइनिवे फलाणा मां ई ॿुधां थो केतिरे क़दुरु तव्हांखे मुंहिंजे अंदरि सुनत कोन थी न मां रोज़गार रखंदो आहियां बाक़ी घर वारी बि आहिनि तव्हांखे मुंहिंजे अंदरि को सोणो तरीक़ो नज़र नथो दीन में हर शोबे ते नज़र करणी आहे तंहिं करे हिननि में जेका इहा ज़्यादती अची वई में इहा ज़्यादती ग़लति आहे ईअं न करणु घुरिजे इख़्तियार कजे दुनिया जे तरफ़ सफ़ा एतिरो फ़र्क़ु थी वञे माण्हू जो मोटी दीन ॾे अचे ई न वरी दीन में एतिरो हलियो वञे जो तई बात खे बि छॾे ॾे बसावकात बदन बदनी आहे नफ़सानी इलाज जे गर्ज़ सां केतिरियूं मुबाह शयूं बि आर्ज़ी तौर इस्तेमालु न कयूं आहिनि पर उहे मुमानत में दाख़िल न आहिनि न कोई रोबानीत में दाख़िल आहे माण्हू पंहिंजे आवाज़ात जे करे कॾहिं केतिरियूं सुठियूं शयूं खाधा पीता इहे छॾे ॾींदो आहे में दाख़िल न दाख़िल जे करे चई फल खाइबी फल न खाइबी बाक़ी ईअं माण्हू छॾे जो खाॿा खाई बराबरि ईअं बि न करिणो बहरहाल इन क़िस्म जो मज़मून मथे बयानु थियो ऐं आयो जे दर्जे ते न पहुचंदो आहे जो मालाबास खे छॾे माना उहे बेखतर शयूं छॾे हिन भाव खां त मथां कॾहिं ख़तरनाक शयुनि में अची वञा तंहिं करे बेखतर शयूं बि बसाव छॾणियूं पवंदियूं आहिनि त मथां मूंखे कॾहिं ग़लति करणो पवंदो ऐं ख़तर जहिड़ी शइ मुंहिंजी आॾो अची वञे खाधे पीते में इस्तेमाल में तंहिं करे इहो अलाह तंतु बि जेके तव्हांखे अलाह जेके तव्हांखे आहे हलाल तईब करे खाओ हलाल तईब ॿ शर्त आहिनि मालूम थियो त हिकिड़ो हराम हूंदो आहे हूंदो आहे हलाल ऐं तईब हराम ऐं ख़बीस इन्हनि ॿिन्ही खे जेकॾहिं मिलाइबो त चार सूरतूं पैदा थींदियूं हलाल तईब हराम ख़बीस हलाल ख़बीस हलाल ऐं हराम तईब चार शयूं हूंदियूं तंहिं करे असांखे टे छॾणियूं हलाल तईब इस्तेमालु करिणो आहे हलाल ख़बीस बि न खाइबो हराम ख़बीस बि न खाइबो हराम तईब बि न खाइबो जंहिंजा मिसाल असां ॾेई चुका आहियूं वरी बि मज़मून ईंदो माण्हू कसम खणंदो आहे कॾहिं कॾहिं कसमनि में केतिरा औकात माण्हू पंहिंजूं केतिरी शयूं कसम हेठि हेठाण छॾींदो आहे उहे कसम ॿ टे क़िस्म हूंदा आहिनि रब तबारत कसम जे मुताबिक़ बयान मुताल ईअं त ई बात खे हर फिटी माण्हू केतिरनि कसम खणी छॾियो हो इहे शयूं न इस्तेमालु कजूं पोइ जॾहिं हुकुम थियो हुननि खे तव्हां इहो चयो आहे कसम गारी कसम खणी वेठा आहियूं चई शयूं न इस्तेमालु कयूं पाण फरमायूं अलाह ताला जे अहमान कुम हिकिड़ा अहिड़ा कसम हूंदा आहिनि जेके लहव हूंदा आहिनि लहव कसमनि ते त को मास्क कोन्हे हालांकी इहो आसुद कुम आ पर उहे कसम पकड़ण जे लाइक़ आहिनि जिन खे तव्हां मज़बूत करे वरितो आहे अकद कमल अहमान जो मतिलबु आहे त तव्हां कसम खयो आहे कसत सां ऐं तव्हां हुन में हानिस थींदव त पोइ तव्हांखे कफ़ारो पवंदो कसम जे भॼण जो ऐं कफारो उनजे जेको ख़ता जो असरु आहे उनखे लाहे छॾियो खता लही वई बसि ऐं ॾिबो कफ़ारो एतिरो जेको तव्हां पाण खाधो पीतो खाईंदा आहियूं उन अंदाज़ ते जेकर खाधो खाराइणो आहे फकीरनि खे उहो अंदाज़ जेको माण्हू पाण खाईंदो पीअंदो आहे उहो ॾिबो वधीक कोन ॾिबो लवो उन कसम खे चइबो आहे जो अक्सर इंसान जी ज़ुबान ते जारी थी वञे ऐं उन उनमें मक़सदु हिन जो कसम न हूंदो आहे पर आदत हूंदी आहे कसम जी जेका जारी करे छॾिबी आहे अहिड़े क़िस्म जे कसमनि ते को इतमाद कोन्हे न को मुआ ई आहे न को जे कसम जे भॼण टुटण जो सुवाल आहे ऐं उहो कफ़ारो करिबो ॾहनि मुश्किलनि खे खाधो ॾिबो खाधो मुताबिक़ आम पंहिंजे कब जी हुजे या ॾहनि माण्हुनि खे लकिड़ो कपिड़ो ढकाइबो जंहिंमें आम बदल जो जो टुकड़ो ढकजी वञे उगड़ जो टुकड़ो जीअं ढकजी वञे अहिड़ो चादारी खणी हिकिड़ी ॾिबी जेका जो माण्हू वेड़े त कुझु गोरी कुझु पर पुठाड़नि ते रखे बसि इहो आहे कपिड़ो इन हद ते ॾियणो आहे पर जे इहे शयूं कोन कोन अथसि हितां बि कोन क़िस्मत बि कान्हे हू उगर्दनि खे आज़ादु करे ॿारनि आज़ादु करे जेकर पंहिंजे माल में एतिरी कुवत माण्हू ते आहे न त पोइ टे रोज़ार खे छॾे मुतसिल मुतो था पिया औसत मां खाओ पंहिंजे घरनि खे जेकी ॿार बचनि खे जेका नसिया मतिलबु जेकॾहिं को माण्हू हेॾी ताक़त वारो साहिब जो साथ कोन्हे तहमानतु जेको कफारो तव्हांजे कसमनि खे तव्हां महफ़ूज़ रखो महफ़ूज़ रखण जी माना इहा आहे त माण्हू अजायो कसम न खणे कसम थी वियो आहे त को माण्हू कसम थो करे ॾिसे थो त मुखालिफ़ पासो बहितर आहे पर मां कसम खणी वेंदो आहियां हुनजे इस्तेमाल खां त उन में फली आत मिली कफर ज़मीन कसम जो कफारो करे ऐं भलो कमु पोइ करे छॾे उन कसम खे रखी न कपार पैमाने में न लहे त ॾींहं रोज़ार इहो कफारो आहे वापसि महिमान पंहिंजे कसमनि खे तव्हां महफ़ूज़ रखो अहिड़ी तरह बयान थो करे अलाह ताला तव्हांजे लाइ केॾा शुरू जीअं तव्हां शिकुर कयो माण्हू कसम सां केतिरियूं शयूं हलाल हराम अलाह ताला थो फरमाए त इन में तव्हां एहतियात करियो हर भरो हराम न करियो पर जे थी वियो आहे ऐं ज़रूरत बि न आहे त हुनखे कफ़ारो भई हलाल कयो हा बाक़ी हे शयूं हेठि जेके हराम ॿुधाइजनि उहे हमेशह जे लाइ हराम आहिनि आराम थियल आहे ख़ुदा आहिनि तंहिं करे तव्हांजे कयल हराम हिन हराम में ई फ़र्क़ु आहे त तव्हांजो कयल हराम हलाल थी सघे थो कफ़ारे सां हिन में कफ़ारे जो सवाल जो हीउ हराम हराम कंदो हिन हिन महिल में समर जुआ इहे ॿ शयूं हिन महिल अंसाब बुत अज़लाम ऐं तीर ज़लम चइबो आहे तीर जे गनीअ में ईंदी आहे वाइदा हूंदा आहिनि जमात बाग हुजे हुते उठ जी सॼी मुंडी लॻल हुजे शराब जी खली हुजे खाइण पीअण में वेठा खाई पी जॾहिं फ़र्क़ु कयूं जी वरितो अचे थो फल मां सकरूं सफ़ा करूं अरबनि जी जी आदत जाहिदीफ़ इस्लाम हुया तंहिं करे पुराणियूं ॻाल्हियूं मिड़ई ऐं जाइदे जूं ॻाल्हियूं शुरू कयूं कपाल साधू पिया आहिनि की हिकिड़ो थियो अंसारी कीअं असां हेॾियूं कयूं धंधो उठ जी जेका रजाड़ी हुते पई आहिनि जेके खाधो ऐं खाधो ॿाहिरि पियो दंद घुरिया न लॻी वियसि दंद साध खे ज़ख़्मी करे थो नशा ई टुटी आहे रसलन आहे कम खां चयो त भई छा किथे आहे हिन मां थो थींदे ॾिसंदो आहे हुन रांदि में पोइ चवंदो आहे त हाणे मुंहिंजा पैसा अजाया विया पोइ वठी विढ़ंदा आहिनि माण्हू थी वेंदी आहे वॾो वाद थी वेंदो आहे एतिरो मुनहमुख थी वेंदो जो जुआ खेॾण जे करे अलाह जो निमाज़ ॿिया केतिरा ज़रूरी तबई कमु ज़ाहिर जुआरी वेठा जुआरी वेठा जुआ खेॾनि आयसि माण्हू चई पुटु बीमार विया आहे चलो हिंदुस्तान जी ॻाल्हि आहे वरी छोकिरे खे चवां सख़्तु तकलीफ़ थी वई फटके पियो पेट ज़ूर पइजी वियसि वरी आयसि भई रहा आहे जेकर तव्हां मूं असांजे रसूल ते बलाब आहे पहचाइण पधरो जेको खोले करे तव्हांखे ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो ग़लती न करियो अला तंहिं تا इनका करण वारा बाज़ अचो हिन में भलाई अथव माण्हू पंहिंजो अकुल वञाए पंहिंजी दौलत विञाए पागल बणजी पए बेइज़त थिए बुरी ॻाल्हि आहे कंहिं शख़्स जा नफ़ा बि हुजनि नुक़सान बि हुजनि नफ़े नुक़सान त न आहे तंहिं करे अलाह अलाह जे रसूल जे फ़ैसिले कयनि कहिड़ी ख़बर कंहिंमें नफ़ो आहे जंहिंखे अलाह अलाह जे रसूल नफ़ो फरमायो आहे नफ़ो उहो आहे कानून जी हिसियत आहे हुनखे पाण माण्हू जुआ जा नफ़ा ॾिसे शराब जा नफ़ा ॾिसे ऐं उनजे करे चए त हिन में वॾा नफ़ा आहिनि मां इहो किरिया कोन न पिया इहो ग़लति आहे अलाह ताला फरमाए अॻे जेकी काॼी वियो आहे माण्हू इस्तेमालु कयो आहे उनमें हलाल में मसाला ज़ाहिर थियल कोन हुया तंहिं करे उन ते कोन थींदो शराब हुननि पीतो तारीम सां में मोरबा खां अॻिते परहेज़ त अलाह जीत अहिड़ी तरह तूं ॾिसे थो तूं नथो ॾिसे हू त तोखे ॾिसे थो इहो मक़ाम आहे हिकिड़ो आहे इंसान जो आला मक़ाम इहो आहे रब खे मानो ॾिसे पियो इहो वॾो मक़ाम आहे न त ॿियो मुलाहिज़ो अलाह ताला जो मुलाहिज़ो इहो आहे त रब जे मां नथो ॾिसां तूं त ॾिसे थो शरीयत जे अमल ते जॾहिं तबियत जे मक़ाम ते पहुची वञे त इहो ईअं आहे जीअं मेवो हिकिड़ो वण जो पची वेंदो आहे ऐं मेवा ज़ाहिर थींदा आहिनि वण पची वेंदो आहे मेवा ज़ाहिर थींदा आहिनि शरीयत जो वण जॾहिं पूरी छांव कंदो ऐं पंहिंजे हद ते पहुचंदो त पोइ तरीक़त जा मेवा हुनखे ईंदा तरीक़त जा मेवा इहे आहिनि त अलाह ताला जी हाज़िरी हमेशह हिन बाने खे नज़र ईंदी ऐं वॾी हिफ़ाज़त आहे जो बाने जो रब सां हमेशह तालुक हुजे उहा मालिक हिन मां खुलंदो जिते हूंदो तव्हां रब तव्हां सां गॾु अलाह ताला अहिड़े मुलसिन खे पंहिंजो महबूब थो बणाए मोहसन उन शख़्स खे चइबो आहे जेको अहसान जो दर्जो माणे ऐं अहसान जो दर्जो इहो आहे ताबुत तरा इलम तकरम राम पुछियो त सही केतिरा माण्हू अहिड़ा जेके मुक़दस ॾे निमा शरीफ़ आयो आहे रब ताला फरमायो ई रहीम आयत नाज़ थी अलाह ताला बाज़ार महिरबानी तव्हांजा अमल ज़ायो न थींदा अलाह ताला थिए ख़बर त न पवंदी कहिड़ी तरह माण्हू ॿियो कंहिंखे ॾिसे ई न तकवा जी माना आहे अंत मुहरम जी हालत हो जे करे तव्हां अहिड़ी का ग़लती करे विझो शिकार विकार मनावा पर जेकॾहिं कंहिंखां कुझु थी पवे शिकार मन कतल पर जज़ाबतल में लद्दाख पुल शह रहनि भोरो जे सूरत में शिकार न कबो ऐं शिकार बर जो अचे पखी लहनि अहिड़ी हालत अचे थी सालत राम सां जो पखी पढ़ंदा जानवर अथनि घुमंदा ऐं शिकार अजीब शइ आहे वॾा वॾा दस्ता वहशी जानवरनि जा वलर पखियुनि जा इहे अचे हिननि जे मथां पवनि ऐं जॾहिं खां निकिता ऐं मदे मुनवर वरनि पिया मदे नमूने करनिका त वटि आयाण खां पोइ इहा हालत पैदा थी शिकार पखियुनि जा इहे जानवर इहे वलर साहिब चवनि त असां हैराम में मच्छी नथी पकड़ियो जो मच्छियूं सॼो ॾींहुं मतलबु मारींदा न अलाह ताला तॾहिं त शिकार जो मौको अहिड़ो शिकार खां वञे ग़लती त पोइ जज़ा उन मिसल मां कतल मिन जेको जानवर तव्हां मारियो आहे उन जे मिसल जो तव्हां कुम उते झंग में अहिड़ी शइ जंहिंजो मिस्र कोन्हे त माण्हू हुन जे लाइ फतवा ॾियनि हिन जी जेतिरी क़ीमत आहे हुन क़ीमत में हद्यो मिले त काबे शरीफ़ ॾे हदी पहुचाइजे उते वञी ज़बर करे ॾिबो या कफारो करे छॾिबो मिसकिननि जो खाधो कणिक बसेर कणिक जा हर हिकु माण्हू जे लाइ ऐं ज़ाल कसे या न त रोज़ार थी माण जेतिरो रोज़ो रोज़ो रखंदो वञे वञे इहो आहे पंहिंजे कम जे वबाल खे चखे गुज़रियल खे माफ़ु करे छॾियो अॻे जेकर कम थिया आहिनि त जेको वरी मोटंदो अलाह इंताम अलाह ताला में मसइलो इहो आहे मिसल मां कतल जी माना हिकिड़ी हक़ीक़ी आहे मिसल जी माना मज़ाजी आहे हक़ीक़ी माना मिसल जी इहा आहे त जहिड़ो जानवर हिननि मारियो आहे हुनजी मिसल हक़ीक़त में जिस्म में जिसामत में हिन में लॻे उट जे शेतुर मुरबो आहे त उट बगर आहे त बकरी शींहं मारे त बि उट उगर मारे त बकरी अहिड़ी तरह सां पोइ इहे मिसल हिकिड़ा जानवरनि जा हारण मारे त कवी बकरी शिकार कंहिं क़िस्मत न आहे करिणो आहे पर के अहिड़ा जानवर जंहिंजो मिस बि कोन्हे सखी पहिरंदा राजा कया त पोइ उनखे उनजी क़ीमत कवी ॿ माण्हू क़ीमत कंदा पोइ हुन क़ीमत में रखिबो अनपर कजो पोइ ॾेई छॾबो करा ॿ टो करे ॾिबा ॿ नथा थियनि त पोइ जेको थियो या वरी रोज़ रखी छॾिबो पोइ वटि रखिबो जेका ॿिन्ही ते शामिल अचे माना मिसिल ले मिसिल समुंड जो शिकार हलाल आहे ताम जो तामुस्तान जे लाइ शिकार बर जो तव्हां ते हराम आहे मां तोहर मां जेसिताईं तव्हां हराम में आहियो उहो इस्तेमालु न कजो अलाह करे दरिया में शिकार वग़ैरह जा ॿाहिरि नराम माण्हू अचे थो काबे ॾे खाने काबे ॾे खाने काॿे खे अलाह तालतायो आहे इज़त जो बिल्कुलु हराम आहे हुरमत इज़त घरु आहे बुज़ुर्गी वारो घरु आहे इज़त बि आहे माण्हू हिते अचे तकवियत हासिलु कंदा सभई पाण कंदा हिकिड़ो आलमी मेलो आहे जंहिंमें इस्लाम जी तरक़ी आहे माण्हू पंहिंजा सन हुनर खणी ईंदा आहिनि हिक ॿिए खे ॾेखारे उन मतिलबु तरक़ियूं कंदा आहिनि असलियो वग़ैरह खणी अचे उहो बि ॾेखारे फुनूनी शयूं ठाहे मसनू आहे त उहे बि ॾेखारनि त जीअं ॿिया माण्हू ॾिसनि सिखनि इहो हिकिड़ो इंसान जो जो माशियात मर्कज़ी मेलो आहे जीअं रुहानियात जो हराम जो महीना हुरमत जा इज़त वारा जंहिंमें मुनासिक हज जा इस्तेमालु थींदा आहिनि जंग हुननि में हराम आहे इहो दुलहजुल महीनो महीनो हराम इहे बि अलाह ताला इज़त जी शयूं ॿियो क़ुर्बानी तला जेके पता वग़ैरह पाराइबा आहिनि जानवरनि खे हरम शरीफ़ ते जेके जानवर वठी वञिबा ज़बर करण ख़ैरात करण जे लाइ तिन जे में चशानी विझी आहिनि त जीअं कॾहिं गुम थी वञे त माण्हू हरम जो सम्झी पोइ अकेले छॾे हर हिकिड़ो ॿिए खे ॿियो टे खे तव्हांजो केतिरनि ॾींहनि खां बाद अचे में पहुचंदो तार सम्झो कोई कोन कंदो ॻाल्हि तालम अन अलाह ताला ॼाणे थो जेके शयूं आसमान ज़मीन में आहिनि सभिनी जो ताला महिरबानी थींदड़ आहे तंहिं करे तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी खे अहिड़े तरीक़े सां गुज़ारियो जंहिंमें बानो मफ़रत जे हैसियत में रब ताला आहे अॼु जी हालत आहे या कबी हालत आहे हितां हिकिड़े इंसान खे इस्तेमाल जो मौको ॾिनो थो वञे ऐराम जी जो ज़ाबो रखी हलाल हराम सभिनी शयुनि में हुननि ते पाबंदी विझी थी वञे ईअं करण खां बाद हिकिड़े इंसान खे एराम खोलण खां बाद हिकिड़ो इहो इस्तेमालु थी पियो त के शयूं जाइज़ बि तरक़ कबियूं आहिनि त पोइ हराम शयुनि खे तरक़ करण जो हुनखे इस्तेमालु मिली वेंदो आहे एराम चवनि पाक नापाक शयूं इहे बराबरि कोन्हनि खे ऐं कल्ह तव्हां ख़्यालु कजो ख़बीस घणो थी वञे त बि आहे न आहे ख़बीस ख़बीस घणो थिए त पोइ घणा पंहिंजे करे में गंदे सघे न को इस्तेमालु कबो न को कबो न त कुला वारा ख़ुदा जो ख़ौफ़ रखो हिन रुख में पहिरें रुख में अलाह ताला फरमायो त ई बात हराम न कजो ऐं एताल में रहिजो हिन में रब ताला फरमाए थो त ख़बीस शयूं आहिनि उन्हनि खां परेजो माना दरमियानी हालत इख़्तियार करे हुन इख़्तियारु ऐं अजाया सुवाल बि न करे केतिरा माण्हू अजाया सुवाल कंदा आहिनि उन सुवालनि ते पोइ मसाला नाज़िल थी पवंदा आहिनि अहिड़ा सख़्तु जो उन में कॾहिं क़ौमुनि जो नुक़सानु थी वेंदो आहे कॾहिं जन थी वेंदो आहे तंहिं ते हज़ूरनि वर हुज़ूर फरमायो त जॾहिं क़ुर नाज़िल थी रहियो आहे पर उहो जेकॾहिं मां हा करे विझां त एॾो नुक़सानु थी पए ऐं जेकॾहिं हा करे हा त वाजिबु पिया ऐं वाजिबु थिया त तव्हां हर साल न करे सघो आहे तंहिं करे तव्हां मां जेतिरो छॾे वञा हुनखे छॾे वञो सुवाल न कंदा कयो पोइ त हिन महिल मन कान कसरत सुवाल आहिनि अॻे माण्हू जेके दिबा थिया आहिनि घणा न ॿियनि खे करे पोइ इख़्तिलाफ़ में अंबिया आहिनि अंबिया सां इख़्तिलाफ़ कंदा पर उमिरि तूं बि शइ जॾहिं तव्हांखे हुकुम थिए कंहिं ॻाल्हि जो وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبان فسا سیدن منبر نبی سیکن کاوڑے آیا تے منبر تے کریا طلب میں منو سنو قوم سنو نی سنو نی اماشی تم سنو نی کچھو بکے جیکوے بچو ایکو ہمرا اوتے کسین اینا بھی اے بھی کاتھے وندو ہن بڑی ویو کرے हुन ते आराम खां परहेज़ करियो हिते तफ़सील थो अचे चंद शयुनि जो उनखे इस्तेमालु न कयो बराबरि बहीरो साहिबो वसीलो आम इहे अलाह ताला फरमाए थो त जेके इहे आहिनि तव्हांजा नाला अलाह ताला न कयो आहे हिन मज़ा को बि का बि शइ न ख़ुदा वटि शइ न आहे तव्हां पंहिंजा हथरा दुखनि बणाया आहिनि इहे शाइर कोन्हनि न को अलाह ताला जेके कानून में आयल आहिनि हर बि बि हिनजो तफ़सील कयो आहे त अहिड़े जानवर खे चइबो आहे जंहिंजो खीरु बुतनि जे नाले ते करे छॾिजे कोई बि हथ न लाहींदो कोई बि कमु न आणींदो साहिब अहिड़े जानवर खे चइबो आहे जेको बुतनि जे नाले ते बचो ॼणे पोइ जेकर नर पैदा थिए त उहो बुतनि जे नाले ते छॾिजे जेकर मादी पैदा थिए त पंहिंजे कमु हामी नर उठ अहिड़ो जो ख़ासि क़िस्म ख़ासि अदद अधु जूं जे जेके साओ करे उहे हामी खे इंतबार न खणबो आहे वसीलो अहिड़े चइबो आहे उठ खे जो मुतसिर रुसू तव्हां जेके इख़्तियार था कयो जे लाइ पर हिन में त ग़लती आहे अलाह राति अलाह जो साफ़ ॿुधायोसीं तव्हां पंहिंजा अहिड़ा गर्ज़ रखी अजाया ऐं पोइ पाबंदी वेठा करियो इनता ई तकलीफ़ जो सबबु आहे जेके नाज़िल कयो वठो छो त पंहिंजे नफ़्स जी इस्लाह करियो तव्हांखे जॾहिं हिदायत वारा आहियो त कंहिं शख़्स जी गुमराही नुक़सानु न पहुचाईंदी मोटणो आहे ख़बरूं कंदो जेकी तव्हां अमल था कयो वॾो मसइलो आहे इन में सम्झ में थो अचे इंसान पंहिंजे जाती जान जो फिक्र करे जॾहिं माण्हू पंहिंजे नफ़्स जी इस्लाह कई त पोइ गुमराह माण्हू तव्हांखे नुक़सानु न पहुचाईंदा हिकिड़ी आयत जी आहे पाण खे बचायो जो तव्हां ज़ालमनि ते हुनजो जी सज़ा महदूद न रहंदी हिते थो अचे त पंहिंजे नफ़्सनि जी सलाह करियो जेके गुमराह थींदा फितने में ईंदा उन्हनि जो नुक़सान तव्हांखे कोन्हे तव्हां हिदायत वारा आहियो इन लाइ मर्दुन अगरि त आहे छा चवंदी त पुछो जॾहिं उहा आयत त थी अञा लक यार सुल वफ़ी न साल हुजनि नेक हुजनि त बि आला थी वेंदासीं असां माना जेकॾहिं असां साल जा माण्हू हुजूं ॿी साधन जो कलाम जेको आहे अंदाज़ फसीअ सां आहियूं अञो लक सालियूं इहे नथी फरमाए अञा लक वफ़ी न सुला असांजा साल हुजनि पोइ बि असां राज थींदासीं हा छा मां ॻाल्हि सम्झो नथी सम्झ अलॻि अलॻि अलॻि अलॻि हज़ार आशा हिकिड़ी ॿेड़ी हुजे माण्हू चढ़ियल आहिनि हिकिड़ो हेठि तबिका बि मथे हेठि तबिके वारा पाणी हारे नथे हारजे थो पाणी न चवनि त हिन असां पाणी न आणियो न खणो हेठि वञी सलाह कयूं त मथां तंग था थियनि हाणे छा करियूं पोइ उते इहो फ़ैसिलो थियो ॿेड़ी जे तरे में कढो था सोराख जो उतां पाणी कढंदासीं ॿिए दरिया जो जेको कमु अचे खाइण पीअण में ऐं जेको फाज़ल पाणी हूंदो सो हारे छॾींदासीं सोराख मां थियो चओ इहो फ़ैसिलो थियो पोइ खणी को देशो को वाहौल वेठा भॼणु पर मथनि थिए त ॾिसो छा था कयो छाजे लाइ तव्हां नथा छॾियो पाणी जो नेकाल थींदो बरबो थो मथनि ॻाल्हि कई पंहिंजे पासे धक असांजो छा कीअं थींदो ॿेड़ी जे तरे में सुराग करबो त सभई ॿुधंदा पर पुछा जलबा ईअं बचायो जंहिंजो फितनो आम हूंदो माना दीन जी ख़िदमत कबी दीन जो कमु कबो खे ॻाल्हि को नुक़सान न पहुचंदो इहो आहे अलॻि हिकिड़ो पंहिंजे नफ़्स जी इस्लाह हीअ बि पंहिंजे नफ़्स जी इस्लाह जो ॿियनि खे चइजे वॾी इस्लाह इन में आहे इंसान खे तज़ थींदो आहे तबलीग में वधीक पंहिंजे इस्लाह जे मुक़ाबले में त पोइ इहो पंहिंजो ज़ाती माण्हू खे चवण हिन जे लाइ जेकॾहिं को माण्हू हक़ जी ॻाल्हि ॾिसे ऐं न चए हदीसबाग में लगाम पाराईंदा मतिलबु इहो आहे त क़ौम जी सलाह करे माण्हू पंहिंजी ज़ाती दुरुस्ती विहाणे पोइ जेकॾहिं के माण्हू तव्हां हिदायत वारा थी वियो इन तरह त पोइ नुक़सानु न पहुचंदो माना जमा चङो पहिरियों आया ईअं आहे मतिलबु इहो आहे त इहो बि हिकिड़ो विज़रो आहे इंसान जो इहो बि गुनाह आहे जो माण्हू चङाई जो मौको ॾिसे चङाई न चवे इहो गुनाह आहे इहो ज़ाती गुनाह आहे माण्हू जो ॿिया जेके हुननि गुनाह हुननि जो गुनाह हिन ते न पवंदो पर हिन जो तबलीग ते न करण जो गुनाह त हिन ते आहे इहो मसइलो आहे जो नामो आदता हज़ार जॾहिं माण्हू वफ़ात थिए मसइलो आहे हिते रब तबाल तरह बयान थो फरमाए लिख पढ़ जी मसइले ते दस्तावेज़ जे मसइले थी इहो बि इंसान जी दादियात में दाख़िलु आहे इहो बि इस्लाहात में आहे इहा इस्लाह ज़रूरु करणी आहे ऐं जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी माण्हू इस्लाह न कंदो इन में बसावकात नुक़सानु थींदो आहे रब दुरुस्त करणा आहिनि अलाह जा हुकुम आहिनि हुकुम आहे उन वक़्तु माण्हू वसियत करे ऐं पढ़ जो कमु इंतज़ाम सां कराए ऐं पंहिंजे ज़ाब्ते सां उहो पूरो कराए छॾे छो त इन में बसाव नुक़सानु पहुचंदो आहे हक़ इंसाफ़ सां हलणु घुरिजे अदबु माण्हू ते अची पहुचे त ख़ुशाल इहे ॿ हिकिड़ा शख़्स हुया इहे ताज़र हूंदा मदीन मुनवर शाम जे तरफ़ ईंदा वेंदा शाम जे पासे बिन अबी मारी आहे इहो अमर बिनास जो बानो हो उहो बि हिन सां गॾिजी तिजारत मुस्लमान हो इस्लाम जो रुपियो हुयो ऐं हिन जो सामान हो जेको हिन ख़रीद कयो शाम मुंहिंजो हाणे मोटा अचनि पिया जेसिताईं मदीन में नोट पहुचनि हिकिड़ो प्यालो हो चांदीअ जो मखूस हो सां चए थो मखूस चांदी जो प्यालो हुन में पटा पटा लीका आयल आहे वॾे में वॾी शइ थी पियो बीमार हिननि खे वसी कई दारे खे मदा खे हिन सरानी आहे सामान मुंहिंजो मुंहिंजे वारसनि खे प्यालो पाण वटि प्यालो बाक़ी ॿियो सामान मालिकनि खे सामान पूरो खोलियो कागज़ निकिरी पियो प्यालो प्यालो हिननि निशाननि सां सोन जा जड़ियल आहिनि ॿाहिरां अमर बिन आस वारनि पुछनि त प्यालो असांखे प्यालो कोन्हे अहिड़ी ख़ासि ॻाल्हि त कान्हे पोइ अलाह ताला फरमायो तव्हांजे हिते शायदि आहे जेका शायदि ज़रूरी आहे क़ाइमु करणी आहे शायदि क़ाइमु करियो उहो प्लानो कंदो साईं मथे मुक़रे ख़रीद कयो आहे पोइ क़ान आयत लथी आहे तव्हां में शायदि हुजे मौत जॾहिं मौत ते माण्हू पहुचे हिन वसियत वसियत जे वक़्तु शहादतुम इस्नान वॼणा जवा खणी उहे बिलंजान हुजनि त ॿिया ई शायदि हुजनि इन्हनि ॿिए जो मतिलबु आहे त ग़ैर मुस्लिम इन्हनि तुम ज़रा तूं फिलहाल जेकर तव्हां ज़मीन में सफ़र कयो आहे त इहो शर्त थी पवंदो मुखर पोइ असाबति को मुसीबत मौत पोइ तव्हांखे मौत अची वियो मुसीबत आहे तव्हां बि सुञा पोइ तव्हां हिनखे झलींदो बाद साथ निमा पढ़ी ऐं पोइ हुनखां बाद कसम जे मुकल करण जो तरीक़ो आहे निमाज़ खां बाद सभई माण्हू बि हूंदा मस्जिद में कसम खणायो हुननि खे बाद थो अचे त असुर खां बाद हुजे इहो समान कसम खणंदा इन अलाह जो चवंदा इन सरतम जेकॾहिं तव्हांखे शुभ पियो आहे लाल बि त असां कसम था खणूं हिन कसम जे दुनिया जो माल मता थोरो सामान असां कोन था ख़रीद करे वलो कुरबा तोड़े हुजे असांजे रिश्तेदार बि कसम सां सचो खणंदा अला न तूं खणंदासीं अलानता अलाह जी शाह जी असां कोन था लिखायूं इन आसमीन पोइ असां पहिरियों कयूं अला लासमीन मुस्ताक़ आहे जेकॾहिं ख़बर पइजी वञे त इहे ॿई जुर्म जा हक़दार आहिनि इस्म जा कदार आहिनि माना गुनाह पियो अथनि पर आख़िर आहे न उहे जेकर ग़लति कूड़ी शायदि ॾियनि वरी ॿिया ॿ अचनि अचे ॿियनि हुनजी जाइ ते